Продолжуваме со нашата тема за позниот дошт и Светиот Дух. Бидеќи денес претежно ќе читам цитати од Духот на пророќството, а сепак не сакам да остане без некој библиски текст. На почеток ќе го прочитам текстот во дела на апостолите. Дела на апостолите во третата глава. Значи, ова не е самиот ден Педесетница, кога Петр ја држи првата проповед после примањето на Светиот Дух на раниот дошт. И после таа проповед се крштева 3000 души, евреи. Во третата глава, значи во еден друг ден, Петар исто така проповеда на, на собраниот народ, слушателите во Ерусалим, и им кажува вакви зборови, од 13 стих ќе почнем да читам. Бог Авраамов, Исаков и Јаковов, Бог на татковците наши, го прослави својот син Исус, кого вие го предадовте и од кого се одрековте пред лицето на Пилат, кога тој реши да го пушти. Значи, Пилат решил да го пушти, вие се побунивте на тоа. Но вие се одрековте од светиот и праведниот и побаравте да ви се ослободи човек убиец. Бараба. А го убивте зачетникот на животот, кого Бог го воскресна од мртвите, затоа сме ние сведоци. Е повторно проповед за воскресението и поради верата во неговото име, овој кого вие го гледате и го познавате, се мисли на фатениот, односно на сакатиот што го из, изцелија пред златна, красната врата, го потврди името негово, а верата во него го исцели и овој човек пред сите вас. Значи, прво ги искритикува евреите, заради нивото неврство и предарство и убиство на Божиот син, А потоа им вели, а сега, брака, знам дека вие тоа го направивте од незнаење. Како и вашите началници, односно водачи. А Бог, она што однапред го извести преку устата на сите пророци своји, односно дека Христос ќе пострада, тоа и го исполни. Покајте се пак и обратете се, за да се очистите од гревовите ваши, овој превод вели да се очистите, изворниот текст вели да се избришат гревовите ваши, за да дојдат од Господ времења за освежување. Запаметите го овој збор, освежување. И тој да ви го прати вам предскажаниот Исус Христос. Односно, Христос да дојде повторпат. Што значи ова освежување? Да видиме, да се подсетиме прво на еден цитат што го прочитавме при крајот на минатата, значи, темата минатата сабота. Цитатот се наоѓа во рани списи, ајде прво 86-та страница, уште еднаш. Елен Вајт напишала, гледајќи во визија, во тоа време, ќе се излее позниот дошт како освежување од лицето Господо. Е го истиот збор. Значи, апостол Петра зборува за, кога зборува за освежување, зборува за нешто што треба да следи после покајанието и после бришењето на греовите. Тоа е така една двентистичка тема, бришење на греови. Има врска со така наречениот истражен суд, има врска со делото на запечатување, има врска со илјади, сето тоа се теми што следат на табелата, но ние се уште сме кај раниот и позниот дошт, и за нив малку повеќе, за нив малку повеќе подоцна. Значи, во тоа време ќе се излее позниот дош како освежување од лицето Господово за да ја даде сила на гласната вика на третиот ангел и да ги подготви светите да обстанат во текот на периодот на излевањето на седумте последни зла. И сега 271 страница од истата книга, рани списи. Ги слушнав оние кои го имаа на себе сето оружје Божио како ја изговараат вестината со голема сила. Ете, ова дипломи, докторати, факултети нема да го постигнат. Гласниот вик е нешто што е наречено голема сила, затоа што тоа ќе биде проповедање во силата на позниот дошт. Најголемата манифестација на силата на Светиот Дух помеѓу неговиот народ. Почитавме јата самота, еден предходен цитат, дека таа манифестација ќе биде поголема и пославна од Педесетница, од апостолите. Можеме да се замислиме такво нешто. И тоа делуваше, значи тоа што ја проповеда вистината со голема сила, оние што го има сето оружје Божие. И тоа делуваше се прашував што предизвикало толку голема промена. Че значи, како може до вчера млаки, слаби верници, какви што сме ние денес, да доживеат волку голема промена, да бидат вооружени со сето оружје Божјо и да ја изговараат вестината со голема сила. Што предизвикало толку голема промена? Ангелот ја одговорил, позниот дошт, освежувањето од лицето Божио, гласната вика на третиот ангел. Колку интересни зборови. Позниот дошт представува освежувањето од лицето Божио за последното време, она што Петра го најави во дела трета глава, и истовремено представува гласната вика на третиот ангел. Јас мрата сабота да постив едно прашање, се секјавате. Ако раниот дошт паднал на 50-ница, кога ќе падне позниот дошт? Или ќе се излее? И ви реков, одговорот на ова прашање не се наоѓа во еднината. <laughs> Малку парадоксално. Зошто не се наоѓа во еднината? Еве сега ќе следи еден друг цитат. Евангелизам, 527 страница. За жал не можам да ги читам сите цитати на тема во позен дошт од настани на последното време. Во последните настани, односно скратената верзија, ја немаме оваа глава за рани позен дошт, туку само во ова старо издание. Ако дома ви се наоѓа во вашите домашни библиотеки старо издание, целата книга настани на последното време, Читајте ги овие, читајте ги сите овие цитати, што неам време да ги прочитам за време на проповед, но само избрав некои поважни за читање. Значи, Евангелизам, 527 страница. Слегувањето на Светиот Дух на црквата се очекува како работа на иднината, или подобар превод ке беше како настан на иднината. И наистина, така и веруват, така и се однесуваат мнозина христијани и мнозина адвентисти. Да, позниот дош, тоа е нешто што ќе дојде. Така. И во таблата каде се наоѓа позниот дош? Се наоѓа многу доцна, кавате, на погрешно место. Се наоѓа после запечатувањето. Имате тога се сочува некоја табела? <laughs> да. Кај се наоѓа трајче позниот дош? после запечатување, значи прво ќе бидат запечатени 144.000, па после ќе падне позниот дожд. Тоа е грешка. Но сакам, сакав табелата да има грешки, иако јас не ја измислив, за да внимавате, за да вклучите мозок, за да испитувате, што рече брат Борче предпладне. испитувате дали тоа што ви се сервира, што ви се продава од катедра или во книга, да, и од вашата црква, и од вашите проповедници, е вистина или не е. Дали е така или не е така. Значи, Евангелизм 527 страница. Слегувањето на Светиот Дух на Црквата се очекува како работа или како настан на еднината. Меѓутоа, предимство е на Црквата да го доживее сега. Барајте го, молете се за него, верувајте дека ќе го примите. Ние мораме да го примиме, а небото чека да ни го подари. Ние што чекаме? Да дојде позниот дошт. А небото што чека? Да ни го подари. Епа, што чекаме? Небото чека на нас, а ние чекаме на него. Каде е проблемот? Кај нас. Видите еден друг цитат. 1909 година. Ние не сакаме да му додеваме на Господа со нашите молитви. Значи, на луѓе сакаме да им додеваме. Сакаме духовни дадилки, дали тоа ќе бидат проповедници, дали тоа старешини, не може би некој постар и поискусен верник, ако ние сакаме на луѓе да им додеваме со нашите проблеми, а на Господа не сакаме да му додеваме со нашите молитви, барајки го од него дарот на Светиот Дух. Меѓутоа, Господ сака да му пречиме на тој начин. Е каков израз. деме Демека он има некоја поважна работа, па ние му пречиме. Со тоа што дзвониме постојано кај него. Господ сака да му пречиме на тој начин. Тој сака да го обсипеме неговиот престол со нашите молитви. <laughs> Колко интересни зборови. Господ сака да досаѓаме. Досаѓај. Затоа ја кажал таа парабола, со кого беше параболата? Сиромашната вдовица која што додевала на неправедниот судија, ако додевајки му на неправеден судија, сличен на денешниот наши суди и политиканти, со додевање на таков можеше да се извлече полза, успеало, <laughs> колку ли повеќе ако му додеваме на светиот, безгрешниот и праведен судија. продолжува Елена Вајт и вели Оживувањето на вистинската побожност помеѓу нас е наша најголема и најитна потреба. Наша прва работа треба да биде да се трудиме околу тоа. Што да се трудиме? Не да се трудиме да бидеме добри и праведни, свети, па да не зборуваме. Зрното, како што рече пасторот, сега покоен Роберт Виланд, еден од големите лајачи за 1888 година. Врескачи, кој што пречеше на и пречеше на генерал конференција и на црковните водачи затоа што постојано ги подсетуваше на таа година. Затоа што Елена Вајд самата запишала дека тогаш, пред повеќе од 120 години, почнал да се излева светиот дух, позниот дошт, Тоа било почетокот на гласниот вик, но црквата го одби тоа. И Виланд вели, нито едно зрно не може самото себе си да се доведе до, соврш... до зрелост. Во Еремија, знаете, го имаме она, они пример со глината и грнчарот. И прашува Господ, може ли глината да му рече на грнчарот, што ме правиш оваква, дај направиме поинаква и така натаму. Нили не сакам овака, <laughs> сакам онака и така натаму. Такви глини не постојат, зашто глините не се живи и свесни суштества со своја волја. Е сега, да поставиме друго прашање. Дали постои такво зрно, јачменово, пченишно или какво сакате, кое што се труди самото со сите сили да созре? што би рекол Христос, да се трудите да порастете некоја педа повисоки. Ама со своја сила. А кога доаѓа дождот, позниот дожд, единственото средство што прави да узре зрното, да се усоврши, тоа зрно да се спротистави и да рече, а, не, некем, некем да пијам, го одбива дождот, а продолжува со своја сила. Се труди со своји напори да созрее. Такви зрна не постојат. Ние не треба да се трудиме околу тоа. Ние треба да се трудиме да чи наша прва работа, вели, и нашата најголема и најитна потреба е оживувањето на вестинската побожност тоа што сме го загубиле, тоа што сме го имале на почеток. Ние знаеме како било кога Светиот Дух целосно управувал со нашиот живот. Кога целосно пребива во нашиот ум, во нашите срца. Ние знаеме како било кога одвај сме чекале да, дойдеме, да дойде богослужение, сабота, уште петок. Секјам, да избегам од последните часови што паѓа после за иди сонце. За да дојдам тука на богослужение. Се секјавам како било кога сме биле подготвени да жртвуваме се заради Христа и тоа ни било сладко и убаво на душата. И како така, треба и кјотеци од татковци или од од кој од маж, кој <laughs> некој може би од жена му од тек не знам. Има секакви случаеви. Полиции, бркање од работа и така натаму. Но сето тоа било сладко на душата, затоа што Христос пребивал внатре во неа, не тропал од надвор, да чека да му се отвори. Мораме да вложиме сериозни напори да се здобиеме со Господовите благослови Не затоа што Господ не би сакал да ги излее врз нас, туку затоа што ние не сме подготвени да ги примиме. Тоа е оно што небото чека. Нашиот небесен татко е многу поподготвен да го излее својот свети дух врз оние кои го барат, одлуку што нашите земски родители се подготвени да ги дадат своите добри дарови на нивните деца. Навистина. Меѓутоа, наша задача е со својата работа, со признавањето на гревовите, со понизност, со покаяние и сериозна молитва, да ги исполниме условите што Господ ги поставил за да ни го даде ветениот благослов. И последната реченица, од овој цитат, прва книга Избрани сведоштва, 121 страница. Пробудувањето можеме да го очекуваме единствено како одговор на нашите молитви. Значи, без молитва нема да го добиеме постниот дожд. Би сакал да прочитам уште некој цитат. Видите што вели тука. Истата книга, 175 страница, значи избрани сведоштва, прва книга. Кога Христос ќе престојува во срцата на евангелските работници, значи ова посебно се однесува на проповедници, да речеме, кога ќе, и сега што значи тоа, кога ќе исчезне секоја себичност, секоје соперништво, значи, не можеле два петла на исто буниште, и стремеш за власт, што е проблемот на денешните проповедници, црковни водачи. Себичност, соперништво и стремеж за власт. Че значи, кога тоа ќе исчезне, а ќе исчезне ако Христос престојува во нините срца, тогаш вели, кога ќе воспостават единство, а че значи, е вестинското единство, каде Кога ќе бидат посветени така што нивната меѓусебна љубов ќе се гледа и чувствува, че значи, тоа што го постигнуле апостолите до 50 лица. Дори тогаш силните дождови на Светиот Дух ќе паднат врз нив. Исто толку сигурно како што секое Божје ветување ќе се исполни до последната точка и запирка. Прекрасни зборови. Понатаму, овој ден со Бога, 258 страница. Ако сакаме во големиот ден Господов да стоиме во Христа како наше засолниште, наша висока кула, ќе мораме да ја отфрлиме секоја завист, значи завист, и секој стремеш за владење, е го повторно, стремежот за власт. Ако сакате да владеете, одете во партија, еве еден куп политички секти надвор, борете се за власт. Што барате во Божјата црква, ако сакате да се борите за власт. Ке мораме потполно да ги искорениме тие несвети особини. Че стремежат за власт, зависта, представува несвета особина според духот на За, да не за да не се вратат повторно во живот, ќе мораме да застанеме потполно на Божја страна. А само ако потполно стоиме на Божја страна, на вистина стоиме на Негоа страна. И, ајде да прашаме ни два кратки цитата, една реченица. Бог најмногу ги цени милосрдијето и непорочноста, тие особени би требало да ги има секој христијани, милосрдија, и непорочност. Пета сведоштва, 85 страница. Најсилен доказ во полза на христијанството е христијанинот кој љуби, христијанинот кој лесно се љуби. И повторно ќе ќе завршам со три цитата, од кои рани списих повторно. 71 страница е првиот од нив. видов дека никој не може да учествува во освежувањето. Што беше освежувањето? Позниот дошт, гласната вика на третиот ангел. Доколку не постигне победа на секој вкоренет греф над горделивоста, себичноста, љубовта кон светот, ете интересна работа, љубовта кон светот, и на секој лош збор и секој лошо дел. Че победа над сето ова треба. Затоа би требало се повеќе и повеќе да се приближуваме кон Господа, со искрен стремеж да се подготвиме, што е необходно за да обстанеме во борбата на денот Господов. Пета книга Седошта до црквата, 214 страница. Нам ни е оставено да ги отстраниме недостатоците од својот карактер, да го очистиме храмот на душата од секоја нечистотија. И тогаш позниот дошт ке падне на нас, како што раниот дошт паднал на учениците на денот на 50. Многу просто и едноставно. Продолжува и со цитат, односно се извинувам, сега повторно прва книга Избрани сведоства, 124 страница. Од што Сатаната најмногу се плаши? Сатаната не се плаши од бројаница од а, кромит на чардак. Сатаната не се плаши од Темијан, туку од тоа што Темијанот символизира. Лукли, што, што друго? Сатаната не се плаши од крст материјален, да му покажем. Не е толку глуп. но се плаши од вистината за крстот. Од значењето на крстот, што тоа што значело крстот за него кога Христос рекол се сврши, висејки на Голготскиот крст. Еве споредено на вајето, што сатаната најмногу се плаши. Сатаната од ништо не се плаши толку, како од можноста Божиот народ да ги отстрани сите пречки од патот. Така што Бог ќе може да го излее својот дух на изнемоштената црква. На секое искушение, на секое спротивно влијание, без оглед дали е отворено или прикриено, можеме успешно да му се спротиставиме, како што вели Господ во Захарија 4.6. Не со сила, ни со снага, туку со мојот дух, слово е на Господа над војските со мојот дух. И последниот цитат за денес, и со тоа ја завршуваме темата за рани позен дошт. Следната сабота, наутро јас ке имам тема за што имав најавено пред неколку седмици, за вие што не бевте тогаш. Значи, прашав што значи знакот Тау во е, визијата во Езекил 9 глава што ќе биде ставен на челата на запечатените, значи Божиите праведници, кога погубителите ќе убиваат без милост се друго околу нив, почнувајќи од Ерусалим, почнувајќи од Божјата црква, од неговиот народ. Што значи знакот Тау? Така гласи преводот од Константинов, така гласи оригиналот на еврејски да бидат оние што, значи, жалат и ридаат, плачат и ридаат за гревовите што се прават во Божијата црква, да бидат обележени со знакот Тау. Тоа е прашањето. Конечно ќе го одговориме следната самота предподне, ако даде Господ живот и здрави. Бидеќи тоа зборче ќе имам полка. А со нашата тема, значи со табелата, ќе продолжиме Потоа, значи, за две саботи, повторно на вечер. И сега последниот цитат за денес и за оваа тема. Прва книга, Сведоштва до проповедници, 191 страница, вели Позниот дошт ќе дојде и Божиот благослов ќе исполни секоја душа која ќе се исчисти од секаква нечистотија. Денес наша работа е својата душа да му ја починиме на Христа – за да можеме да бидеме подготвени за времето на освежувањето од лицето Господово. Сега, нешто што до сега не го кажешме. Подготвени за крштевање со Светиот Дух. Позниот дошт, како и раниот, представуваат крштевање со Светиот Дух. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.